Bidarrin baitira, amua arrainguziak. Baina ez, hemen ezkira hortazari, amua espainean, erran molde bat da. Eta bai, zizaua puntu eusen atxemandu dana. Hor gehiago da, intuizio historio bat, ikizue, eh? zorria belarrian duela norbaitek erabiltzena lapuz alogei. Amua espainean duunek, beti besfidatzen da bi pata dituen sakurra ikusten duelaik bere inguruan. Bon, lako zerbait, eh? mesfidantza, edo susmo txarrean denari jaiten zaio eta usua horpegian agertzen zaio. Zuzien maitatu ez, hau, Ondokoan kaka ipatuko dugu, ados? Jijaua artikulu osatu bezain interesgarria egin baitute kaka egiteaz. Segur naiz gustuko izango zula. Bestenaz, xarean fenomeno berezibat gertatu da. Euniz, tempesta Europa iparrean pasadelarik, kamera bat pausatu dute Londreseko aide portu onduan. Eta YouTubeen Zuzenean segitzen ziren egazkinen lugeratzeak. Tempesta eta beraz aizari aurre egin nahian e, eta beharrean, beraz ikusten dira egazkinak kiskun kaskun ezker erortzeko eta hop, ezin lugeratu beraz berri zairatu eta bar. <laughs> Pentsa zetentxua, zuzenean sortzi horrenez London et Row aire portura eltzen ziren egazkinak filmatuak izan dira. Berreun mila pertsonak zuzenean segitu duena helduko da, ez da helduko, lehertuko da, ez da lehertuko, komentariak zuzenean, txat biziki aktiboatekin, egazkinik ez da lehertu, ez, ikusgarria hortan gelitu da, baina tentsioa mantendu da, eta hori esker, ebe, orduak pasa dira. Denek espero baitzuten azkenean, eh, nolapait egazkin bat lehertuko zela, eta hori zuzenean ikusteko xantza izango zuela, bakizue begi lizunkeri zerbait, baina bo, hori eskaintza ahulada egeran aste bat berantago, Putinek eskaintzen baituko beste goi mailako ikusgarri bat. Eh? Gerla bat zuzenean. Egeran, sare sozialek eta bideak eh, daukute gerla ikusgarri hori eskaintzen. segundu segundu, minutuz, minutu, saltsa igorazion doan astez. Hor da, lehertu da, eta ikusten ditugu, misilak, airean, erriak lehertzen, eta bum, gerla ikuskizuna, asia da etorri. Eta zer dio Douglasek hortaz? Nor da Douglas? Ebe, eh frantziar xare sozialako kupatzen dituen izena azken orenetan. Eta sakura, laupatakoa hau, eh? Baina pata virtualak dituen akiduriz. Le Republiken frantziar eskuineko alderdiaren primarioetan, boskazale iru zorkeria izan dela ateradu libek. Eta tartean, baditaik ere sakur bat, Douglas deitzenen sakurrak bere boska eman ahal izan du iduriz. Ta xareetan pentsa parodiak, txisteak, eta bar, ez dira eskaz, irriteko gogoa badugu ere, normal. Balio du ala ere kasu egitea parodia hauek nork partekatzen dituzten eta sortzen hainitz baitira, denetarik bada, eta sare sozialetako eskoin muturiko identitario eta zirmurista zikin hainitz ere badira, nik eh, behintzat hainitz ikusi ditut. Ez eman edo nori zuen Twittereko bihotz sakratua, ados? Ne croyez pas les sondages. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Beraz, Douglas Shakura, gertatu dena da, dela alderdi politikoan, karta hartzea, Shakur bat balitz bezala. Eta bozkatu du. Eta Twitterren kondu bat sortu du Douglas Shakurak eranez bai bozkatu dut primarioetan arro naiz pekresentzat bozkatu baitut. Zomaitoren ez txioak leherokatu ditu Douglasek eta azken berrian arabera Douglas Shakurak bere burua orkesten du frantziako presidenzialetan. Zomaitoren ez hogei eta amar mila pertsonak segitzen du beraz Douglas pekres kontu faltsua faltsua deazinez. zinez. Justuki gaurko gauza inutiletan lau patako sakurrendako. Snickers, zapatak egin dituztera. Ze ongi egina den ere merkatal kapitalista mundu hori. Ama edo aita bezala azken moda zapetak karioak erostena aldizkiozu gaizo sakurari. Iruro gaita amak dolaretan lauak geitu amak euro galtzer bai bai. Eta hala modan ziste doni banil garaziko kariketan promenatziko, waf, waf. Desa zile hori, desa, ez da erraza hori, desa zile hori, zi... Sarez osalak, sarez osalak, sarez osalak. Desa zile hori, orain.